Bab Primolas Ing sawijining dina akeh pegawe pajak lan wong sing dianggep ala dening masyarakat padha teka ngrungokake piwulange Gusti Yesus. Wong Farisi lan wong ulama banjur padha pating kedumel pangucape. Yesus kok gelem nampani wong ala malah gelem mangan barang karo wong kuwi. Mulane Gusti Yesus nuli maringi pasemon mengkene. saupama ing antaramu ana wong sing duwe wedhus kibas satu sing siji ilang apa sing ditindakake dening wong mau wong mau mesti bakal ninggal weduse sing sangang puluh sanga ana ing panggonan sarta lunga goleki wedhus siji sing ilang mau nganti ketemu bareng ketemu wong mau bungah banget weduse nuli dipanggul digawa mulih sawise kuwi wong mau nuli ngundangi tangga teparone padha dikandani. Aku bungah banget dene wedhusku sing ilang saiki wis ketemu. Mulane ayo padha bungah-bungah. Handelo kaya mengkono uga kaanane ing swarga. Para malaikat bakal padha bungah banget merga ana wong dosa siji sing mretobat ketimbang karo wong sangang songo sing ora susah mretobat. yen ana wong wadon sing duwe dhuwit dirham 10 mongko ilang siji wong mau apa ora nuli nyumet lampu lan nyaponi omahe banjur golek ikan dinjlimet nganti dirham sing ilang mau ketemu bareng wis ketemu wong wadon mau nuli bakal ngundang kanca kancane lan tonggo teparone padha dikandani ayo padha bungah-bungah karo aku sebab dirhamku sing ilang saiki wis ketemu. Ngandelo, kaya mengkono uga para malaikat Allah bakal padha bungah-bungah yen ana wong dosa siji wae sing mretobat. Gusti Yesus mbacutake enggone ngandika, Ana wong duwe anak lanang loro. Anak sing ragil matur marang bapakne. Bapak, keparenga kula nyuwun bagian kula saking sedaya ingkang badhe panjenengan warisaken. Bapak mau nuli mbagi barang tarbei marang anak iluru. Let sawetara dina meneh. Anak sing ragil mau nuli ngedoli barang tarbei sing dadi bagiane. Nuli lunga menyang negoro monco. Duwite digawa kabeh. Ana ing kono duwite diebreh-ebreh, dienggo ngujo kasenengane. nganti duwite mau entek ludes. Kacrita ing negara kono ana pailan gedhe. Mongko bocah mau wis ora duwe apa-apa. Mulani nuli mondok ing omahe wong pribumi lan tika nyambut gawe ana ing panggonane wong mau ngrumati babi. Sarehne jadonge mangan ora cukup bocah mau kaliren. Kaya apa kepingine margi wetenge serono ampas sisa pangane babi. iwa semono ora ana wong sing menehi. Bocah mau nuli eling marang kaanane dhewe lan graito. Burue bapakku pirang-pirang lan kabeh podo bisa mangan sawargi. Mongko aku ana ing kene nganti kaliren. Apike aku dak bali menyang daleme bapak karo matur, "Bapak, kula sampun damel dosa dhateng Gusti lan dhateng bapak." kula sampun boten pantes kewastanan putranipun Bapak. Mugi dipun anggap berah kemawon. Bocah mau nuli ngadeg, banjur mulih menyang omai bapak ni. Nalika isi adoh, bapak ni wis weruh keledangi anai. Bapak ni mau trenyuh atine mergo saka welase. Anake nuli diplayoni, banjur dirangkul lan diambungi. Bocah mau nuli matur, "Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng Gusti Allah lan dhateng Bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun Bapak. Nanging Bapak nimbali para abdine lan didhawuhi mangkene. Enggal jupu jubah sing apik dhewe lan enggokno. Trijine enggonono ali-ali, sarto sikile enggonono sepatu. Nulin jupu pedet sing lemu sembelehen. ayo kita padha nganakake pesta sebab anakku iki wis mati saiki urip meneh wis ilang saiki ketemu panjur wong sauma padha bungah-bungah nalika semono anak sing barep isih ana ing padegalan bareng mulih lan saya cedhak ing omahe krungu swarane gamelan lan sindenan Pucah mau nuli ngundang sawijining abdi sarta takon. Ing omah iki lagi ana apa? Wangsulane abdi mau, Ndara, Kang Rayi sampun wangsul. Pramila ingkang Rama lajeng dawuh meragat lembu ingkang sae piyambak. Awit putranipun sampun wangsul kanthi wilujeng. Bareng krungu aturi abdi kuwi, anak sing barep mau nepsu banget lan ora gelem mlebu omah. bapakne nuli metu nemoni sarta ngarih-arih anake sing nepsu mau. Nanging anake malah matur, "Pinten-pinten taun lamunipun kula nyambut damel setengah pejah kagem bapak. Mekaten ugi kula mboten nate mbangkang ing dawuhipun bapak. Ewa semanten menopo bapak nate maringi menopo-menopo dateng kula." Mendo ingkang supados kengking kula anggih pingah-pingah kalian kanca-kanca kula. setunggal kemawon boten nate. Nanging pun ragil menika sampun nelasaken bandanipun bapak sedaya kangge nyundel. Mongko sawek kemawon dateng. Bapak sampun meragataken pedet leman kangge piyambakipun. Bapak limang suli, Anakku engger. Koe kui rak salawasi ono ing kene karo aku. Dine opo saduwekku kui rak iyo duwekmu. Wektu iki wis samestine kita kabeh padha bunga-bunga sebab adimu wis mati urip meneh wis ilang ketemu